Ez ditzu goiatx egunon? Egunon. Bulagiko eh, minbizia duzu, ukan duzu, eh, ez dakit, eh, sendatua ziren edo ez? Uh, bai, janen dugun eretzat, sendatua naizela hor. Dena, dena da, orain menturaz behar izuzu egin frogak bosturte guziz edo ez dakit? Bai, badut segipen bat hor... Uh... aski urbila astapen batean, lau hilabete guziz. Aldiz badut tratamendu bat luzaran bosturtez uh, hormonoterapia hori saiesteko esteko eh, behitz, eh, behitz etortzea. Zure lekukotasuna hartuko dugu goizuntan, bon, badakigu eh, dela mementu uh, dorpe bat, uh, mazten dako minbizi hori, zuk nola jakin zinuen? Bo, lehenik uh, autopalpazioan uh, senditu nuen uh, bula bat, uh, beraz hor, uh, piskat makizu mentalak gaina hartzen du eta pentsatzen dugu denari, eta hor, ene medikoaren gana joan, eh, ekografia bat, biopsia bat, eta hor amajegunen buruan eh, biopsiaren erantzuna ukan nuen. Beraz, ekaina erditsutan, jakin nuen, uh, be, minbizi bat zela, irugajen mailakoa. Palpazioan, gula bat, uh, senditzen duzularik, Zer gertatzen da hor, segidan panikatzen da? Ba, nik bai, bai nik egia ezan bai, gainera, zinez izigarri tikia zen, berda jakin ez dela minik, justuki eh, ez da minu behar ez da pentsatu behar sintomo bat dela. Beraz, hor, zinez ahuntipia zen eta hortako nedi momentu batzuetan enuen gehiu senditzen, gero bai, gero ez, orduan hor pixkat ari nintzen ale ez adeus, eta gero bai bada zerbait. Hori da, segidan joan zira medikura edo... Bi aramunean, bai bai zenta ah. gauean aizan izala ere, eh, bai, eh, buruan itzulika eta biaramun izan uh, ene medikoaren gana joan naiz, berak ere zailtasunak ukanitu atxemaiten, baina antxenditu du zerbait, ortako eganit, bon, ikusiko eta ala. Eta gero diagnostikatzen dutelarek minbizia zer pasatzen da zure buruan? Uf, behar, hor eh, bet tsunamia da, egia erran. bada amaregun goitatzeko. Beraz hor, egia erran nie eman moduan, eh, bon, ezakizu, orduan, eh, bon, ez pentsatu okerre nedat, ezakigu, orduan uh, amar egun horietan egia entzatu naiz anzten. Uh, jende gutirea ipatzen, zenta pentsatzen nuen, ez bada behi ona, bon, janen dut momentu hortan, ez du balio jendea beldurtzea edo. Eta pres nintzen ere itzordura joaiteko bakarrik, eh, femo, piskat uh, eh, buru gogor, eta azkenean uh, nire jaen ekin dindat abeharrik, zenta hor azkenean eh, jaiten izutelarik piskat uh, behara, botzik gabe, do, janen dugu, eh, reakziorik ez, piskat, ala, siderazio bat siderazio bat. Hori behar duzu eh, asimilatu? Bai, eta hor gainera, egana delarik, eh, itzordu guziak hartuak dira, egana edu erraiten izute hori, erraiten izute ondoko ostiralean baduzula itzordua onkologoan, ondoko ostegunean baduzula azkaner bat, dena itzordu guziak pam-pam-pam hartuak dira, eta... Beharrik eh, nire senar horzela ere... Zurekin zen, fisikoki zurekin bai, bai, zen, bai? Fisikoki horzen ere, bai. Behen zuteko gauzak eta hori zaiteko, bai. Bere reakzioa zer da? Euh, sustengua, uh, da orda, bai, sustengu bat eta presentzia bat eta... Eta ondoko egunak, badakizu, uh, eh, erran behar duzu, eh, zure inguruan, eh, zure lanean, zure aurrer... Mm. Beni, atera naiz, uh, ordu hortarik, uh, soldadu moduan. Voilà, jana edu hor, banuan, bojokabatera maiteko, beraz, uh, egia erran, ene sendimendua itoki guti utzi dut eta joa intzina, beraz hor, eh, astapen batean prest nintzen ere urte bukaera baita erakasleniz, beraz ari nintzen bon, bebukatuko dut urtea, eh, bon, eta hor lagun batek oartarazizin, no, ez, ez ditzu hor bat duzu minbizi bat, ez da deus, eh, eta stop, hor da zu, eta bon, beraz behar izan dut ere inguruko uh, laguntza bat oartzeko pixkat gertatzen zitzaidanaz ere. Eh? Eta eh, beba, hor gero da lana deitu, uh, eh, ejan, eta voilà, geldialdiak. Uh, geldialdia, gero be jentzat uh, goitatu dugu, goitatu dugu ukaitea protokolo bat, jan nahi gauzak argiago izaitea uh, justuki eh, haien uh, lasaitzeko, uh, zentea pentsatzen genuen erraiten hori hola, berba beldurak sortuko ginitula, gero argi ginoen ez ginoela ezer gordetu nahi, hein, justuki aurrek gero haien filmak iten ituzte eta joeten aldira izigarri urrun, baina nahi ginoen goitatu zinez ikustea zer zen protokoloa eta noruntz joeten ginen. Zer urteko aurrak dira? Beatzi eta bost. Eta behatzi eta bosteko aurrek uh, erraiten alzaie, uh, eh, bularreko minbizia dut, uh, eh, urertzen dute? Bai, Bai, ulertzen dute, bai. Atseman nuen liburu bat, kontseilatua izan zitzaidana, bo, frantzesez da, baina da nire ama pirata da. Ipuin baten bidez, baina zinez ikusten da ere, ikusten dira medikuak eta aski ongi uh, irudikatua da. Ipuin bat da, baina bada ere uh, konkretua barnean. Eta horren laguntzarekin, hain nitz eskatu idate irakurtzea, astapenean, asteko, gero bat ere, baina astapenean bai. Eta bai, e, eh, espikatu dut, bazirela zelula gaiztoak azkenean, eta zelula gaizto horien kontra bojokatuko ginela, eta ebakuntza bat izan zela, eta nire semeak dit eh, bon behinik hartuko dut ezpata bat, eta hilen ditut eh, zelula horiek. Alaba, gehiago beldu jarekin zen behatzi urtetan, gehiago belotzen du minbizia hiltzeari, eta bai. eriotzari, eta bon. Nik egia ejan hor ez dut lotu ez ez. Ez, ez nintzen beldu jorekin eta voilà, zinez hartu dut uh, bojoka bat bezala uh, voilà, irabaziko mm. nuena. Mm. Ez ditugu jatz da, minbizia oroak badugularik baztertuak senditzen eh, girela automatikoki eta batzutan nahi gabe ere, bestek nahi gabe senditu zu hori? Ez. Nik pertsonalki ez dut senditu. Senditu naiz ez orokorki izigarri inguratuan nintzen ala ere, bai inguratua, gero senditzen dena bai da gehiago jendeak ezakiela bortxaz nola egin. Galde egiteko gauzak, edo piskat malestruka, edo bon, uh, eh, as, aski goiz hartua izan da, edo ala, olako galdera batzu, eh, bon, be, bai, bai. Eh. Zure parekoak jagera aldatzen du zanagisaz, zurekiko? Mm, bai, badira, badira izaiten aldira begirada batzu, edo... Bai, Eta bai, hori bai, bai, nola, nola zuk nola hartzen duzu? Azteko nire kasuan eh, minbizio horrek erakutsi didana da berduela norberak bere burua hartatu eta zaindu. du. Besteena baino lehenago. Eta orduan eh, ni zen gehiago uh, bon, be ados, be bera da edo bera urbiltzen da, be haien uh, istorioa da. Zutan konzentratu zera. Bai, bai, hor bai, bai, argiki. Eta besteren begira da? Zirkulu urbilekoan, edo senaga, aurrak, familia eta ora, eta gero lagunak, lankideak menturaz, bestearen begira da, sufritu duzu hortaz, edo... Ez, nik ez dut sufritu. Eh, ez dut sufritu, zentan ere ustez, eh, lehenik nik onartu baititut gauzak. Voilà. Bo, bularra ez idateken du, niri adibidez, bukan justu tumorearen kentzea, beraz. Baina hori ez zinakien, astapenean. Ez, ez nakien, ez, ez Beldu gori ukan duzu, adideaz, abulagak ah, entzema didate. Ez dut, ez dut hori pentsatu, nik gehiago belduja nuena zen justuki um, erabaki baten hartzea. Ejan nahi du, bon, adibidez egin edate testa genetikoa jakiteko ea mutazioa ba nuen. Eta, bon, ez nuen, baina erantzunaren zain nintzelarik, adintzen, aia, eta balin badut mutazio hori, zer egin? Zenta batzuek duztuki erabakitzen dute, uh, bo be, denak entzen dut, inkas. Ez dut, ukan erabaki hori hartzeko, zenta mutazioa ez dut, baina olako momentuetan zaila da. Antizipatu zinuan erabaki hori? Ez, ez, ez, ez, zen berdin, joan naiz, eh, ideiarekin ez eta goitatzen dugu erantzuna. Baina, no, bai, ukanut eh, momentu ban unain zen aiai erabaki behar badut eta gero harin zen, bo, itxoin, itxoin eta... Ba, ez dugu demora ez ditugu justu tratamendua eta mina, diote tratamendua biziki e, gogorra dela. Bai, zaila dena da lehen simioak, lehen simioa, bai, badira simio mota desberdinak, eta lehena badira hiru indekzio, ama bostegun guziz, eta simio horrek ditu ileak ero jarazten, uh, eh, maiten... Galdu eh, bai? Bai, galdu ditut. Hori ere, be, berdin iduritzen zait, azkenean, jasan ordez gauzak aurre ikusi ditut, egan nahi baitu, be, ilean erortzea ez nuen nahi, uh, ala, ileak ukan denetan, eh, fin, bon, filmetan ikusten alen bezala, baina nirealitate bat da. Orduan, be, zenbait egun lehenago, uh, eh, ile apaintza ileak moztu ditut labur-labur labur-labur uh, eh, janai du... Eh, zeroan. Uh, hori da. Eta hor ere, implikatu ditut erizain baten kontseilu ari esker, aurrak implikatu ditut janai du, jasan ordez, eta hori dira nerekin, eta nere senara. Eta azkenean, be izan da momentu, be goxo bat, zenta, be elgarrekin, ala, eta hile apaintzaileak lagundu gaitu, eta... Eh, momentu zailak, be, azkenean uh, eh, albezain ongi pasaditugu hmm. mm. eta horroitzapen... Eh, be. eta fisikoki, surritu duzu, tripak edo... Bai, lehen tximioarekin piskat, gero uh, lortu dut bigarren mailako ola, um, mm, medikuntza bat uh, hartzen ondoan, kustean osteopatak edo fasiaterapi, olako gauzak egin ditut ere... Uh, Be, laguntzeko gorputza hori jasaiten. Bai, bai, lagungarria izan da. Eta gero, be, bai, erberdira hartatu azazkalak, uh, erortzen albaitira, fen bada beti, uh, da, be, bere bai, burua, hartatzen. Gauzak, eh, kanpoko jende ok, ez ditugunak uh, bortzaz uh, ikusten eta imaginatzen. Ba, bai, hori da. Adira beste ondorio batzu. Ez baitugu astirik, ez ditugu justu uh, orain bukatua da, berriz hasi zira lanean, edo ez? Ez hor egiten du urte bat eta bizpairu hilabete be simioterapia ukandu dala, gehi ebakuntza bat, gehi radioterapia, fet, tratamendu hainitz. Beraz, niretzat behar da denbora ere hori dena eta gorputza berriz azkartzeko. Eta nik senditzen dut denbora hori behar dala, berriz indarrez etortzeko lanerat. Ta bai. berriz eh, jendarteratzea eganen dut, badakiku yoga erakasle hasi egiten. Bai ere manera bat da, pentsatzen dut, zuretako... Uh, Biziari berriz uh, lotzeko? Bai, ahunt. Yoga eta gero ere behara uh, beste tailer batzu deskubritzen ditut, baina gehiago, bai, gehiago niretzat eta bola, niri pentsatzeko eta ez da bereko ja izaitea, nire ustez, batzuek pentsatzen aldute, baina uh, ez hori zeharkatzen dugularik, oartzen gira lehenik guri pentsatuz, ongi gira eta ongi zaiten algira gero eh, familia, lana eta beste gauzak ongi eramaiteko. Ez ditugu jotxe, hasteko eh, minesker, zure koktasuna emanik, badakigu ez dela bortxaz aineres, hola irratian mintzazea holako gauza pertsonaletaz, beraz mm. Eh, bereziki minesker eta ongi segi. Be, minesker zuei.